Ние ќе продолжиме со последните неколку стиха од Евангелието според Јован, 15-та глава. Застанавме кај 17-тиот стих. И сега ќе почнеме со 18-тиот. Значи, после беседата во врска со вестинската лоза и прачките, како и новата заповед што им ја дал на своите ученици, Исус преминува <clears throat> на една тема во врска со омразата. Значи, пред тоа зборуваше малку за љубовта, љубовта моја, љубовта на Отецот, јас, како што ве возлюбив, вие да се љубите, никој нема поголема љубов, и така натаму, љубов, љубов, љубов, љубов и сега образа. Вели 18 стих, ако светот ве мрази, што е многу интересна тема, ако светот ве мрази, знаете дека мене светот уште пред вас ме замрази. Да поразмислиме малку за овие зборови. Дали светот го мрази Исуса? <laughs> Муслиманите. Пишете, дали светот го мрази? Не муслиманите дали го мрази. Не дали муслиманите го мрази. <laughs> Дали, како прво, дали разбереме што е тоа светот. тоа светот. <clears throat> Ај малку да се позанимаваме со овој израз. 19 стих вели да бевте од овој свет, тогаш светот ќе го љубеше своето. Но бидејќи не сте од светот, току јас ве избрав од светот, затоа светот ве мрази. Е, се, разбирате сега подобро што е светот? Што е тоа светот? Што е тоа светски? <laughs> Знаете, ја слушав една многу смешна приказна на времето. Мислам, вистински настане е смешна приказна, кога требало да се мажи а, која беше снежена снежена на крста сестра му, се мажи за оној од Рачо. И, и стариот Мили в таткото, значи, снежена не сакал да ја даде на а, драчевецот, керка му, со образложение, и му вели на него, лично вели, затоа што ти си светски човек. И овој се возгордел. <laughs> Јас сум светски човек. <laughs> Значи, комплимент му кажа. Значи. <laughs> Се израдува и светски човек. Е, така како, како го сватил он тоа. Мегато ние што подразбираме под светот? Што е тоа светот? Зошто тоа се нарекува свет? Зарам сите во светот се такви? Мегутоа, нели денеска, барем денес, докато зборуваат за Исуса, се слават апостолите, зарем добиваме впечаток дека светот ги мрази? Светот ги, ги мразел и Исуса и апостолите. Тоа се гледа по тоа како светот постапувал со нив кога тие биле на земјата. Како светот денеска постапува со Христовите следбеници? Постапува исто. Че денес може да ги славите Иисус и апостолите и светците, меѓуто како постапувате со, со Божиот народ тука на земјата, со еден од неговите најмали браќа денес на земјата, по тоа се гледа како се вашиот однос кон Исуса. Што е тоа што било причина светот да ги замрази <clears throat> Христовите ученици? Што се случило па за да ги замрази? Да, Исус вели, Исус вели дека светот, ако светот да мрази, знаете дека мене ме замрази пред вас. зашто зашто светот го замразил Исус? Добро, а зашто го мразиле Исус? Светот тоа го мрази, Свето тоа го мрази. Што е тоа што кај што е тоа што е било тоа во Исуса што предизвикувало омраза против него од страна на светот. Значи ја кажува вистината. Добро. Значи, вистината рековме не е добро дојдена. Затоа македонските квази новинари ја прашуваа докторката Слажена Велков, дали се, зашто не се плашите кога кажуват овие работи? А Гардора цело време дека живеат во демократија, па зашто се, не се плашите да ги кажуват овие работи? Значи, луѓето подсвесно признаваат дека дека вистината не е добро да на било каде, дури ни во демократија. Дека за да се каже вистината е потребна храброст. Дали само тоа? Вистината. Што друго е причина што го укорувал гревот? Со еден збор, светот ја мрази праведност. Овој свет не е свет ако не ја мрази праведноста, а не го љуби гревот. Имаме докази за тоа <laughs> на сите страни. <laughs> На сите страни. На сите страни се слави гревот, македонски неписмени медиуми само за тоа знаат да зборуваат. До душе, да ја пофалам наша ТВ, која што дава многу интересни библиски содржини од време на време. Како и да е, ние сме обкружени со реклама за гревот, а против правдата. 20 стих. Помнете ги зборовите што ви ги реков јас. Ниједен слуга не е поголем од својот господар. Ако мене ме гонеа, и вас ке ве гонат. Ако моите зборови ги запазија, и вашите ке ги запазат. Но сето ова ќе ви го прават заради моето име, зашто не го знаат оној кој ме испрати. Значи, ако некој ги прогонува Христовите ученици, Исус вели, единствена причина зашто тоа го прави, е што не го познава Отецот. Не го познава Отецот. Денеска имаме еден куп примери на верски прогонства, било каде во светот, вклучително и во Македонија. Луѓето се декларираат за христијани, вклучително и адвертичката црква во Македонија, која што деноеве деноеве бега и од именката црква, сака и таа да ја избрише и да, да се се прогласи за секта. И официјално, како и ховините светоци. меѓутоа, тие се спремни да гонат други и гонат други верници. Зошто го прават тоа? Со судови, со затвори, со, со што е можно. Зошто го прават тоа? Според Исус, зато што не го познаваат Отецот. Не го познаваат Отецот. Е, секе ми имаше еден проповедник. Кој што на брат Блага му велеше брат Блаже ние не ве дадохме на суд, нас полсум ни нареди да ве дадеме. Дали овој проповедник го познавал отецот, што мислите? Не бидеќи тој покажува еден типичен партиски, полтронски, или со својот вистински назив сектантски однос кон своите кон своите предпоставени. Ова е многу интересна тема. Ние може да правиме правда само ако го познаваме оној што го испратил Христа во овој свет. Ако него не го познаваме, тогаш ние сме беззаконници. Значи, што е тајната на праведност? Да го познавате Бога. Што ќе рече Исус подоцме во 17 глава? Се ближиме до 17 глава. Ова е животот вечен. Да те познаат тебе. Единствениот вистински Бог и они кои што го испратил Исуса Христи. Тоа е животот вечен да го познавате Бога. Ако тоа не го правите, односно ако, ако тоа го немате, што год да правите, може да се придржувате до список на закони, правила, уредби, ако не го познавате Бога, вие немате вечен живот. Затоа споменавте и претладнево беше споменато, мислам. И од брат Борче, ако не се лажам, проповед. Зошто Исус ке рече, не ме познавам. Да не бев дошол и да не им бев зборувал, греф немаше да имаат. Но сега тие немаат изговор за својот греф. Значи, еве причината зашто Исус е омразен од страна на светот. Кој ме мрази мене, го мрази и мојот отец. Значи, евреите кои го мразали Исуса, го мразат, го мразали и нивниот Бог. Христовиот Отец. Како е тоа можно се? евреи би протестирале како како може вакво нешто, па ние го сакаме Бога, ние сме деца Аврамови ние сме Божји народ, како може да не обвини, да не обвините дека ние го мразиме Бога. Исус вели кој ме мрази мене, го мрази и мојот отец. Дали ова вистина или лага? Зашто зашто Исус така рекол? <laughs> Зошто го мразеле, зошто го мразеле Исуса? Значи, рековме преска, го, ги окорувал за грев, ја зборувал вистината. Значи, а каков е отецот? Отецот сака грев или го мрази гревот? Ја, отецот ја љуби вистината, Понатаму вели, ако не бев направил меѓу нив дела, какви што никој друг не направил, греф немаше да имаат, вели, замислете какви зборови. Значи, евреите се мислеа дека се се праведни со тоа што го правиле до тогаш. Исполнували еден куп прописи, верски обичаи, закони, правил како сакате наречете ги. И мисле дека со тоа, тоа, со тоа се они праведни единствено со кој што, единствени со кого може да се споредуваат, биле, да речеме, грците, <laughs> значи, многу бошци, неморални, блудници, педери, хомосексуалци, секакви. Читав една книга, порано уште пред 20-19 години. Имаше една книга каде што темата беше на таа книга какви за предсократовските филозофи во Стара Грција за сите нив се вели дека а, учителот и неговиот ученик биле хомосексуалци. Уште во тоа време. Видите, старото паганство, значи, еве една, споменам една многу одвратна серија за гледање, значи не ја препорачувам за гледање, бидеќи е многу одвратна, многу паганска. А, серијата Спартак. Таа серија го прикажува паганството во својата вистинска светлина, баш како што било, без шминкање. Денеска многу, луѓето сакаат многу да шминкаат. Го шминкаат светот, шминкаат некои состојби, ја шминкаат Европска Унија, Америка. Меѓутоа, кога би ги погледнале сите овие пагански обштества, бидеќи овие денеска што ги споменав се пагански обштества, во својата вистинска светлина, тоа е нешто грозно. И сега, во споредба со тоа евреите, може да се предпоставиме, со право за себе си размислувале дека се праведни луѓе, во споредба со тоа црно, грозно паганство. Неморално, крајно неморално паганство. Но Исус сега им вели, заради делата што Он ги направил, значи, ако пред да ги направи, греф не, немаше, нема греф. Без Христовите дела. А со Христовите дела, Со Христовите дела, сега самиот Божи народ е разобличен како еден куп грешници и безаконици. А сега и видоа вели, и ме замразија мене и мојот отец. Зошто? Зошто? Па ова не се пагани, нели? Ова се луѓето што го повикувале Божиото име со векови, што му се моле на Бога, како ние денес што му пееле на Бога, што му пренесувале жртви на Бога, што ги мразеле грците, паганите. Евреите грци не да се мразат. Толку за информација. И сега, заради, заради Христовите дела, они го замразија и Христа, и неговиот Отец по автоматизам. Зошто? Ми текнува моментов ми текнува моментов една еден опис, еден коментар во Копниш на вековите беше тој коментар, каде што се вели евреите со право очекувале Исус да ги осуди римјаните заради сето нивно беззаконие. Меѓутоа, Христовите зборови, Исус тоа што го кажал, на вистина било осуда за беззаконието. Меѓутоа, во тие Христови зборови, самите евреи беа разобличени, значи, како беззаконици. Самите тие беа укорени. Укорени во сето тоа. Како би се чувствувале ние, кога Исус би бил денес физички присутен меѓу нас? Како би се чувствувале? А зошто? Што е, толку, што е тоа страшно? Што е толку страшно во него за да се исплаши? Сознанието дека тој ги знае сите детали од вашиот живот. Е сега, мора ли Исус физички да биде присутен за да, за да се го доживееме тоа искуство? 25 стих вели, но нека се изврши словото напишено во нивниот закон, и ово се однесува на псалмите, дека ме замразија без вина, Ова е пример каде што целата стара Заветна Библија се нарекува закон, че значи, конкретно цитира нешто од псалмите, а го нарекува закон. Ако ќе дојде утешителот, кого што ќе го испратам јас од Отецот, духот на вистината кој излегува исходи од Отецот тој ќе сведочи за мене. Истиот ефект ќе се постигне, наместо Христо да биде физички присутен, меѓу нас, ако Светиот Дух влезе во нашето срце. Тогаш во своји очи ќе се видиме себе си како извалкани и нечисти грешници. и ќе го гледаме само Христа, како единствен праведен и свет, во кого ќе сакаме да се сокриеме. А и вие ќе сведочите, вели последниот стих од оваа глава, бидеќи од почетокот сте со мене. Мегутоа, како единствено може ли учениците да сведочат за Христа? само ако го имаат духот на вистината, кој излегува од Отецот. Само со Духот Свети учениците можеле да сведочат. Без Духот Свети може само да се треска глупости кои ќе се отвори уста. Само со Духот Свети може да се сведочи. Без Духот Свети може само да се лаже. Без Духот Свети луѓето се плашат, се срамат. Ама тие се пак сакаат да зборуваат, да држат евангелизацији, да сведочат, па да ги лажат луѓето дека, дека ова го организира некое граѓанско здружение. И слични мајмунлаци. Сето тоа без Духот Свети. А како е со Духот Свети, доволно е да ја читате делата на апостолите. Како е со Духот Свети. 12 сиромашни, неуки рибари и некој Павле тука се <laughs> Го превртија цел свет, велеа солуњаните Го испревртија цел свет. Тука завршува 15-та глава. Ако даде Господ живот и здравие, брат Борчек ја проложи следата самота 116.